gaztean estratzen da zendako naia baitu. Guk badugu aukera hori denek emaiten duguna. Eta gazte horiek eh, bere xerea ikusten du, zer nola nahi dian aizan, eta gu hemen jia efdezua xail hori guziak gogoratzen ditugu eta ahantzatzen ditugu. Gero, laborantxagan barak, gazte pila bat uh, laundu ditu, instalatzen, ez du baizik ehelbek hori guziakin. Eta gu hortan zinez gure proiektua da, gazte hori guzien uh, segitzea, zenta gazteak dute sedea emaiten, eta guk hemen badugu eh, tresnak plantan, adibide bat PAIT delako hori, Point Accueil Info instalazio Denen iritzia entzunez, zenta gure sedea da, gaztean proiektua untzia, gero joan dadin eskuen edo azker bere proiektuan uh, ere ez da import, eskolegian dako, importanta da gazten estelatzia eta ben nahien segitzia.